Ang programang ito ay nakaka nakakapogi, at nakakaganda. Mmm, feeling. <laughs> Dear MOR Nasa ulap ba ang iyong kita Mukhang malayo ang iyong pagtingala Pakay ko lamang na ika'y pangitiin Ito'y aking lambing Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Asmin, at sa lahat ng mga listeners natin. Magpapakilala muna ako sa inyong lahat. Kilala ako bilang si DJ Onse, ang poging bading ng Radyo Radyolandia, ang Prince of Trivia, ang Paolo Avellino lookalike o mas kilala sa katagang akalain mo? Pero marami ang hindi nakakaalam kung sino ba talaga ako bago ako naging uh, radio DJ. Kaya naman kumapit, kaya naman kumapit na kayo dahil inyo nang malalaman ang isang kapiraso sa buhay ko. Kapiraso lang ngunit makulay at makalaglag pa nga at panty na bahagi ng buhay ko. Sabihin na nating sa bandang uh, buhay pag-ibig ang aking ikikwento sa inyo. Alam naman ng lahat na ako ay isang bakla. Kaya naman uumpisahan ko ang aking kwento noong taong 2001 sa isang Miss Gay competition na sinalihan ko sa probinsya kung saan ako lumaki sa Lipas City, Batangas. Sumali ako bilang si Claudine Barreto. Ang talaga namang bentang-benta ang beauty ko sa madlang people noon. Ako po si Judy Ann Santos na naniniwala sa kasabihang aanhin pa ang damo kung sementado na ang garden mo. Give some love for contestant number 11! Sir and Madam, pangako mo, pangako niya, pangako nilang lahat. Ako po ang binibini sa pangako sa'yo. I'm Christine Hermosa na naniniwala sa kasabihang, di man ako kasing ganda ng nanay mo, kasing sexy ng ate mo, o kasing macho ng kuya mo, malay mo. Ako pala ang tatay mo. And last but definitely not the least, let's give it up for contestant number 12. pleasant evening to each and every one of us. I do believe that homosexuality doesn't mean diminishing the humanity, but the only reason we have in this world is just to love and to be loved, to respect and to be respected and to live life the same way as you people. Ang kagandahan ko ay nagmula sa puso, hahanapin ka saan ka man naroroon at mamahalin ka hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ang babaeng nagpatibok sa puso ni Rico yan, the one and only Miss Claudine Barreto. Woo! My greatest fear in life is the mere fact that until now there is no clear when it comes to the third sex discrimination in our society. We may perceive the achievement that yes, we are a part of this society. But the question is, are we totally accepted? Acceptance will not be as complete as the word it is without love, respect, and equality. I hope that someday, sometime, there will be a place for us somewhere. Thank you. title holder for tonight's Miss Gay Universe 2001 is. Congratulations! Contestant number 12! Very Popoy at Asmin, nanalo ako that night bilang Miss Gay Universe. Bukod sa maganda ang sagot ko at hanip ang talent ko, ako din ang naging crowd favorite. Yes. Halos lahat ng mga tao botong-boto na ako ang mananalo. Pero ang hindi ko sukat akalain eh kahit pala mga babae eh nahumaling sa beauty ko. Dahil pagkatapos ng pageant, may lumapit sa aking dalawang babae at nakipagkaibigan. Thank you so much ha. Ingat kayo ha. Ay, wala yun. Ingat ka rin ha. Congratulations! Thank you, sister. Sige. Ay! Bye! Bye! Anong oras na ba? Naku, makauwi na nga. Ang dami ko pang dala. Sana may masakyan pa ako ng oras na to. Grabe! Ruby! Ruby! Ayun na siya! Oh! Ayun! Hmm. Ang gwapo naman ng baklang yan, oh! Grabe! Uy, ano ka ba, Nicole? Ang ganda-ganda kaya niyan tapos sasabihin mo gwapo. Eh, mas mukha pang babae yan kesa sa'yo, no? Jet, <laughs> tumigil ka nga. Basta, para sa akin, ang gwapo-gwapo niya at crush ko na talaga siya. Or better yet, mahal ko na siya. Baliw talaga to. Ano ka ba naman? Bakla yan! Ano ka ba, tomboy? At hindi lang siya gwapo, ang talino niya pa. In love na talaga ako. Ah, panala talaga siya pati sa puso ko. Sige na, umuwi na nga tayo. Maaga pa tayo bukas eh. No, hindi ako papayag na hindi ko siya makilala. Sige na, samahan mo ano? na ako. Uy, ano ba? Teka lang. Hi, Miss Claudine. Um, hello? Ah, congrats nga pala. Ah. Ako nga pala si Nicole. Ang galing-galing mo kanina. Alam mo, crush na kita. Um, thank you. Ang gwapo mo. Este, ang ganda mo pala. Pwede ko ba malaman yung name mo? Yung panglalaki? Pwede ba? Um, Pwede naman. Well, you can call me Onse. Onse? Um, pwede ko ba makuha yung number mo? Sige na, textmate na tayo. Ano ka ba, Nicole? Nakakahiya ka Hindi, na. okay lang. Di ba, oh, di ba, Onse, okay lang yun, di ba? Sige na. Please, please. Gusto ko lang na maging friend kita. Kasi yung fabulous mo talaga eh, please. Hindi ako masamang tao, I promise. At hindi ko ipagkakalakta ang number mo. Well, well, well. Mm, At hindi rin ako nagna-networking, <laughs> promise. okay. Parehas naman tayong girl eh. Mukha ka namang matinong tao, so why not? Hey, eh, thank you! Okay, akin na yung cellphone mo. Isisave ko na lang yung number ko. Ah, sige, ito. Teka, teka, teka. Mm. Okay. Okay, oh. Ayan, nandiyan na lahat. <laughs> Thank you. Thank you so much, Onse. Welcome. O oh, sige, Mauuna na ako, ha? Okay, text-text, ha? Bye! Bye! At doon ko nga nakilala si Nicole. Isa siyang magandang babae at napaka-sexy. Sasabihin kong walang lalaki ang hindi mapapalingon kapag ka nakita siya. Naging magka-text kami at naging malapit na magkaibigan. Nalaman ko na isa pala siyang talent o performer at regular na bumabiyahe patungong Japan. Naging okay naman kaming dalawa ni Nicole, pero akala ko, ordinaryong kaibigan lang siya para sa akin. Ang hindi ko alam, babaguhin pala ni Nicole ang buhay ko. As in, malaking pagbabago sa paraang kahit sino, kahit ako ay hindi nag-akala. ka. Hindi ko talaga ite-text yung lalaking yon. Hoy, Mia, bakla ka talaga ng taon. May jowa ka na nga, lumalandi ka pa sa iba. Makipasa nga ng ulam, bebang. Gutom na gutom na ako eh. O oh, eto, Onsen. Ako bahala ka, Mia. Sige, kakarmahin ka niyan. Baka lukuin ka ng jowa mo pagdating ng one day, isang araw, ikaw din. <laughs> Ay nako, Bebang. Aantayin ko na lang yung day na yon. Tingnan natin kung mabuhay siya nang wala ako. <laughs> Ay, ano yon? Ay, may nanginginig! Ay! May nagbabibrate sa puwet ko! Bakla ka! Cellphone ko yan! Naupuan mo! Ay, sorry, sorry, te. O, eto na, may tumatawag. Grabe! Yung init ng puwet mo nalipat sa cellphone ko. Ano ba yan? Sorry na nga. Teka nga, sino bang tumatawag? Mm-mm. Ay, Nicole? Excuse me mga Bex, sasagutin ko lang to ha. <clears throat> Hello? Onse, kamusta ka na? Kamusta ka na dyan sa Batangas? Sobrang na-miss kita. Ah, girl, okay naman ako. Eto, busy pa rin sa mga beauty contest. Alam mo na, kapag summer, marami talagang viewcon. Wait, ba't napatawag ka? Ah, wala naman. Nangangamusta lang. Eh, bakit parang bigla yata nagbagong tono ng boses mo? May problema ba? Wala, wala. Wala naman. Yung totoo, wala o slight lang? Sabihin mo na kasi sa akin, Nicole. Baka may maitulong ako. Huwag ka nang papilit. Mahina ang pasensya ko sa babae. Allergic ako sa inyo. Go! Ano yung problema? Onse, Yes? ah, may pagtatapat sana ako sa'yo. Pero huwag ka sana magagalit, ha? Ah. Sure. Ano ba yun? Ang totoo, ah, nung una pa lang kita nakita, alam ko na na hindi lang kita crush. Iba tong nararamdaman ko, eh. Ha? Girl, uminom ka ba? Lasing ka ba? Anong sinasabi mo? Hindi ako lasing. Matagal ko na tong pinag-isipan. Kaya, ano, ano ba talaga yung gusto mo sabi? Ano Kunti, ba kasi? mahal kita. Ha? Girl, baka nakakalimutan mong bakla ako ah! Mahal kita at wala akong pakialam kung bakla ka pa. OMG! Nakakadiri! Nakalimutan mo naman na mas mahaba pang buhok ko sa'yo. At mas babae pa nga akong kumilo sa'yo. Sinasabi ko naman sa'yo, love is blind. First time kong nagkagusto sa tulad mo at seryoso ako. Wait lang. Inhale, exhale, inhale. Binigla mo naman ako. Besides, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa'yo. Nakakadiri. Hindi ako makahinga. Please help me. OMG, girl! Imagine mo, uh, i- or imaginein mo, pag naging tayo, baka lamunin tayo ng lupa. Dilubyo tayong dalawa. Ikaw muna umayo, Onse. Pag-isipan mo na mabuti naman ako nagmamadali eh. I'll give you time to think, pero please, wag mo naman ako busted. Eh. Ano ba yan? Isipin mo, Onse. Wala naman mali eh. Lalaki ang katawan mo. Babae ako. Ayaw mo ba na magkaroon ng sariling pamilya mo palang araw? Gusto mo bang tumanda ng mag-isa? Oh, syempre. Ayokong tumanda mag-isa pero hindi naman sumagi sa isip ko na babae ang makakasama ko habang buhay. At Diyos ko po, <laughs> nakakaloka. Ano ba to, Nicole? Binibigla mo ako. Paano ba? Pwede bang pag-usapan na lang natin ito next time? Kasi hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo, please. Sige. Irerespeto ko naman kahit ano yung decision mo eh. Pero sana, sagutin mo ako. Kasi hindi ka magsisisi. Mamahalin kita ng lubusan. Oh, well, anyway. Sige, sige. Sige na. Nakakaloka. Nakakaloka ang araw na to. Okay, okay. I'll, I'll think about it. So, bye na lang muna. Bye, Nicole. Sige. Bye. Oh my gosh! Hoy, bakla, bakit parang namumutla ka yata? Sabi ko naman sa'yo, wag idama yung labi sa paglalagay ng chichansu. He, tumigil nga kayo mga bakla, please. Not now. I'm not in the mood. I really need your help. Oh, bakit? Saan naman ang contest natin? Halika na, mag-impake na tayo at ilampasan na yung mga baklang mukhang tikbalang. Mga sira, mas mukha kayong tikbalang kaysa sa kanila. Walang contest na magaganap. Ay, eh ano? Ano kasi, um, paano ko ba itong umpisahan? Okay, sisters, tandaan niyo ba si Nicole? Ah, oo, yung, yung magandang Japanera. Mm. Tumpak, korak. Perfect siya ngayon. <laughs> Hala! Ano bakit? Dance na ba ang lola mo? Pag umiyak, patay na kaagad. Hindi pa pwede nag-50-50 muna sa ospital. Eh, eh, bakit kasi biglang nagkrayola ka dyan, no, oh, girl? Eh, kasi naman. Okay, mabibigla ha. Nagtapat siya sa akin na, ano ba to? Paano ko ba to sasabihin? Naku, teka! Para matutsubi ako! Hindi ko kaya! Hindi ko kaya ang puso ko! <laughs> oh, eh ano? Ano yung naarte mo? Ano, big deal? Eh di, exit. Exit muna agad. Tapos. Ha? Oh, bebang. No way! Don't tell me gusto mo ang palakang yon. Um, ganito kasi yun. Naisip ko lang naman, paano ko pa masasabing ayaw ko sa isang babae kung hindi ko naman nararanasan? I mean, syempre, hindi naman puro view ko na lang magaganap sa buhay ko, di ba? Hindi doon nakaukit ang buhay ko. Are you saying na kinukonsider mong makipagrelasyon sa girlash na yon? Yeah! Um, ah, uh, ay, ay... Yuck! Yuck! Mia, sabihin mo nga sa akin na hindi totoo ang mga naririnig ko Sabihin mong binabangungot tayo ngayong bakla. Bebang, yung bangungot okay lang kasi kaya ko pang labanan si kamatayan. Pero ang malaman ko na itong friend natin na beauty queen ay magiging macho dancer na yun ang hindi ko kaya. Gusto ko mag-walk out now na! Mga bakla, ang OOA ninyo. Napaisip lang naman ako. Napatanong. Ganun. Napatanong? Nako, tigilan na yung topic na yan kasi lalagnatin ako sa'yo. Halika na. Mag-dessert na lang muna tayo ng saging. Marami akong dala. Saba, senyorita, at lakatan. Mamili kayo. Ay! Mga bakla, akin yung dambuhalan lakatan. Kasyang-kasya yan sa bunganga ko. Hoy, Onse, kumain ka na rin ng saging, yung buong lakatan, hindi yung maruya ha. Kaloka to. Popoy at Asmin, kahit na nailang ako kay Nicole, hindi siya nagpatinag. Tuloy-tuloy siyang nanligaw sa akin. Kahit na magkalayo kami dahil ah, sa Maynila nga siya nakatira at ako naman sa Batangas. Araw-araw siyang tumatawag at nagte-text sa akin. Doon ko naramdaman kung gaano siya kaseryoso. Pinapadalhan niya pa ako ng mga tsokolate at ng mga damit. Hanggang sa di ko namamalayan na napapamahal na rin pala ako sa kanya. Kaya kahit na malaki ang pagtutol ng aking mga kaibigan, ay naging kami na nga makalipas ang dalawang buwan. Oo, Popoy at Asmin, minahal ko na si Nicole. Siya ang kauna-unahang girlfriend ko sa tanang buhay ko na di ko naisip na posibleng mangyari dahil nga bakla ako. Ganun yata talaga ang pagmamahal. Kaya niyang baguhin ang buo mong pagkatao. Nicole really did change not only me, but my entire life. Dear M.O.R. Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Mukhang malayo ang iyong pagtingala Pakay ko lamang na ikay pangitiin Ito'y aking lambing Swabe ka pala, Onse. Ah, Yun, no? Oh. Subok na pala ang pagkaswabe ni DJ Onse. Fairness si Onse, ah. <laughs> Ipit na ipit ang boses mo doon, mother, ah. <laughs> Parang pinilipit yung anik mo, ah. Mm, <laughs> kilikili. Oo. Okay, Sherry Shellen. Girl, Nakikinig eh. ngayon yan. Hi, Onse. Nakikinig ba talaga o tulog? <laughs> Hindi, nakikinig, nakikinig yan. Pinaghandaan niya yan, eh. Mm, Charing! Ikaw talaga. Akala ko pa naman ang isi-share niya, yung parang buhay comedy bar, ah, ah, ah, o kaya ah. yung paano siya naging DJ. Hindi kasi Eto ano na yun, eh, medyo al- marami na nakakaalam nun eh. Pero mm-hmm. ito kasi, uh, ito yata sa dami rin ng mga napagkwentuhan namin ni Onse nung uh, una kami nagkasama noon. Parang hindi niya pa ito kinikwento Ay, sa nako. akin. Ako nga naloka ako. Dahil alam niya siguro na may Dear MOR para i-feature tong Correct. storya. Baka so, dumapreempt. Oo, oh, ikaw Onse ha. At ito pa nakakaloka sa mm. Facebook niya. Ah. Ang teaser talaga niya Alamin kung sino ang unang babaeng nakakuha ng aking pagkabirhen. Hindi. <laughs> Katakam-takam ha, Mars ha. Mm, ganda-ganda talaga ni Onse. Ha, parang book mo dahil. Itry mong maglason. <laughs> Charot. Pero hindi, nandun ako nung nag-record sila. In mm. all fairness, bigay na bigay talaga si DJ Onse at talagang uh, sabi nga niya, eh, gusto niyang bigyan talaga ng katarungan niyang kwento niyang yan. Ah. Ako na ikwento niya sa akin yan si Nicole dati. Mm. Pero hindi ko naman ini-expect na ganyan pala siya kababaihan noon. <laughs> Iba, pinagkakaguluhan pala siya talaga ng mga babae, ano? Oo, Di pero lang- Mhm. totoo naman kasi yung sinasabi ni Onse na ano na poging siya. Poging bading. Ayan ha, Ah, kasi may maikli, hindi naman nagpapahaba ng ah, buhok ng sobra-sobra si ah, Onse. Tama. Ayan, uh, nagwi- nagwiwigyata kapag kailangan. Tapos yung katawan din naman, tsaka mamihis. Correct. Eh, mal- malapa- pa yan. Malapaulo Avellino nga. Ganyan Aray. yung, ah, in, yung tindig. Pero hindi sa tangkad, onse, Correct. wag umasa. Huwag tayong ano, charing, <laughs> ambisyosa. Ako naman para sa akin, hindi, siya po, hindi lang siya puging. Mm. Isa rin siyang ano, ah... Uh, Baging, ano? mading. <laughs> Mading. mading? Matulis na baging. <laughs> Taray ni Onse, oh. Uh, Ay, naku, mamaya may kasabihan ako dyan. Naniniwala talaga ako. Pero mamaya na, pag nabasa natin ang buong istorya niya. Samantala, eto, basahin natin ang mga text reactions ni uh, ng mga texters ni Onse mula kay Disay De Villa. Bilib ako kay DJ Onse kasi sinubukan niya makapagrelasyon sa isang babae kahit na puging siya. Hindi niya sinubukan. Pinilit siya, Etchos. <laughs> Pinwersa. Mm. Sabi nga nila, di ba, there's no harm in trying. Excited mm. na kami sa second part. Ah, ito, uh, sabi ni Angel, kaloka, natatawa naman ako mag-isa habang naka-headset lang. Guwap, uh, ah, guwapopoy at uh, gandang asmin. Wala naman yun sa kasarian. Kung ang puso mo ay titibok na, di na talaga mapipigilan yun noon. Ayan, Idol Tivia Land ng... Uh, ah, anong Tivia Land? Ayan, baka Trivia Land. Ayan, ng uh, ah, MOR, si uh, ah, DJ Onse, ang Poging Bading, Pak Parak Pak Pak. Mula naman kay Christian Palagatob Abrilata Jr. Taray. <laughs> Parang gusto kong lumafang ng sardinas. Charing, oh. nakakakilig naman Popoy at Hasmin. Grabe ka, DJ Onse. Ikaw na talaga. Yeah. Sabi ni Joy Lynn, totoo ba talaga yan? Babae yan ng ligaw, haba ng hair mo, Onse. Ah. Totoo naman yun. Meron talaga mga babaeng ah, nanliligaw. Correct. At may mga babae talagang nai-inlove sa mga backback. Hmm. Tsaka wag din naman kayo mag expect na pag ang babae ng ligaw, ah, nagbibigay yan ng, ano, ng ah, bulaklak sa aming mga lalaki. Hindi naman. Hindi sa ganung Iba- paraan. Iba ang pa- ah, paraan Ibang nila. bulaklak. Ibang bulaklak ang iniaalis. <laughs> na- Chicharong bulaklak. Dahil Ay, yan ang gusto ka- namin kasi eh. nga, manginginom ang mga lalaki, di ba? Mm, mm, mm, mm Oo. Mm, mm. ibang bulaklak ang Oo. gusto na. <laughs> Oo nga, mga bulaklak na yan. Ah, ang bango-bango. Mula naman kay Si, ah, Ay, di yung- lahat. Ma- Hindi lahat. mabango ang mga chicharong bulaklak, hoy. Hindi lahat. Pag dumadaan ako sa kanto namin, nakabuyang yung, yung mga nagbebenta doon. Sa Malibay, maraming ganyan. Mga mm. chicharong bulaklak. Yeah. Ah, si Martin din nakikinig ngayon. Martin na... Uh... Oy, mahilig din yan sa bulaklak. Ay, eh, talaga naman. Ito Oo. talaga kahit anong uh, amoy pa yan ng chicharong bulaklak. Titirahin talaga ah, yan, ano? <laughs> medyo, kahit medyo paso na. Oo. <laughs> kahit makunat na, katulad niya, na. <laughs> Oo, okay, kayo na high blood. Charing. Mula kay Sergio Gonzalez. Oh. Ah, may pagkakwela at talagang katatawanan ng totoong kwento ni DJ Onse. Wala kaming ibang mariak, puro tawa lang kami hmm. dito. Ikaw na talaga DJ Onse, ang Paolo Avellino ng MOR 101.9. Yan. Ayan. oh, Ito pa, ah, sabi niya, ah, Mary Chris ah, de las Alas, ah, tawa ako ng tawa dito mag-isa at kinikilig rin. Pwede pala talaga ma-inlove sa girl ang bakla. Ayun. Mula naman kay ah, Luella Dumaog. Ganda tanghali sa'yo, DJ Popoy at binibining baby girl Asmin. Kasing Binibini ganda ng... talaga. Okay. Ah, oo, eh, kasi BB eh. <laughs> Ah, sige, baboy na baboy na lang. Charing. Kahit ganda ng araw, ang kwento ni DJ Onse, mm. ang taray talaga niya kasi poging po, poging pogi talaga siya sa lugar nila as in poging bading. Ang uh, nice kasi katulad ko, nakakahumaling talaga ang pogi niya. Next naman, si Ate Nicole pala ang first love ni DJ Onse. Tama nga naman ang pag-ibig. Walang sinisino yan kahit bakla. Sa babae, tomboy sa lalaki kahit baliktaran pwedeng-pwede na magmaalan as long as sinusubukan mo at kung hindi mag-workout, eh di let go. Yan. At uh, maraming salamat din sa iba nyo pang mga ano ha, sa iba nyo pa pong uh, mga reaksyon dito sa buhay sa first part na ikinikwento sa atin ni DJ Onse. Ayan, at uh, syempre marami na naman sigurado ang nag-iisip-isip ngayon, ano kaya kung magbading-badingan ako? Uh, ligawan din kaya ako ng mga kababaihan. <laughs> Try mo. hindi kaya sila matakot sa akin, pero kuya naman. Huwag ka na magpanggap na bading-badingan para magkaroon ng mga... Ano magpanggap kung bading ka naman? <laughs> Hindi. Huwag ka na magpanggap para lumapit sa'yo, mawala ng takot yung mga kababaihan. Kung uh, malala pa sa nabugbog na boksingero ang <laughs> itsura mo. Correct. At saka huwag ka na magmading-badingan kung ang katawan mo naman, ano? eh, katawang wrestler, di ba? Yan. Uh, pero kasi yung iba ganyan ng diskarte. Meron akong kakilala ganyan. Ang style bulok. Mm, ah. papading-badingan kunyari, yung pala may dinidiskartehan. Sige na nga mga kapamilya, 9 minutes uh, bago mag-alauna ah, ng uh, hapon. Tingnan natin ang second part ng uh, storya ni uh, DJ Onse, ang poging bading. Uh, uh, ano pa ba yung mga tawag kay Onse? Uh, poging. Poging. Poging, yan eh. Paolo Abilino. Yeah, uh, uh, Prince si... of Trivia. Yeah. Sa trivia. Ano Kalain mo. Kakambal daw ni Nina. Mm. Ninang. Tsaka Charing. kakambal ng uh, halimaw sa banga. <laughs> Kambal. Kambal sa ano. Yan. Kambal sa camper. <laughs> Ayan, eh, nakikinig si Onse ngayon eh. Ayan. At syempre, oras nating 9 minutes bago magalauna ng hapon. At sa atin ngayon ng D, uh, Department of Health Burger King Whopper. Kasama rin ang Excelente Brandy. Kasama nyo rin po kami. Ako si DJP, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At at ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. Dear MOR. Ang programang ito ay nakaka-PG, nakaka-pogi, at nakakaganda. Dear M.O.R. Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Mukhang malayo ang iyong pagtingala Pakay ko lamang na ika'y pangitiin Ito'y aking lambing Subok na. Popoy at Asmin, nagdesisyon kaming magkita muli ni Nicole matapos ang dalawang buwan. Pero bago ko lumuwas ng Maynila, ay may ginawa ako sa pisikal kong kaanyuan na ikinaloka ng sambayan ng kabaklaan sa amin. Hindi naging madali ang ginawa ko sa sarili ko, pero ayos lang dahil inisip ko na para kay Nicole ang lahat ng pagbabagong kinawa ko. Monse! Bakla! Buksan mo ang pinto! Ang init-init dito, no? Dalian mo, bro, Hakan. Nakalimutan ko mag-sunblock, bakla! Eto na! Eto na! Um, hi Mia. Hi Bebang. Pasensya na, galing ako sa taas eh. Ay, sino to Bebang? E Ewan ko Mia, pero ang gwapo niya ha? Mga impactang to. Ako to, mga bruha. Ay, Onsi! Ikaw ba yan? Oo, oo. Wala namang ibang nakatira dito kundi ako lang eh. Loka-loka talaga ah! kayo. Pakasigaw ah! kayo ah. Diyos ko, anong apparition to? Makukuna na ba ang mundo? Sabihin mo hindi ikaw si Onse, ang Diyos ang friend namin na mas kilala bilang Miss Claudine Barreto. Hindi ikaw yan now! Sobra naman kayo. Ako pa rin ang kaibigan nyo. Nagbago nga lang yung itsura. Hindi lang itsura, bakla. Saan mo inuhugot ang boss na yan? Bakit ang lalim na bigla? Ngayon ka lang ba natuli? OMG! Nasa na ang mahaba mong buhok? Bakit gupit lalaki ka na? At di ko kinaya ang polo mong checkered. Ang lakas maka-attorney, bebang. Sampalin mo ako ng three times. Dali! Bakla, bago kita sampalin, tadya ka mo muna ako sa 48 kilometers kung balakang. Onsi friend, naka-drugs ka ba? Kung nag-drugs ka, bakit di ka naman nag-share? Para sabay-sabay tayong lakas tama. Tama na nga yung mga drama nyo. Pinapractice ko lang tong boses na to para sa date namin ni Nicole mamaya. Luluwas kasi ako ng Maynila. Alam nyo ba? We are finally official. Girlfriend ko na si Nicole. Ah, Diyos ko Lord! Mukhang di ka lang nakadroga. May amnesia ka yata, bakla. Di ba? Di ba? Di ba? Aray! Huwag mo nga akong yugyugin, bebang. Yung brains ko. Masakit. Hmm. Anyway, bakla. Eh, sige. Bakla na ako, pero nagmahal ako ng babae eh. At huwag nyo nang gawing big deal. Marami naman ang katulad ko, di ba? Andiyan si OG Diaz, June Encarnacion, tsaka si Tita Swarding. Ang dami pa. Naku, alam mo, Onse, kung hindi ka lang namin kaibigan, baka niratrat ka na namin ng talak. Nak Kakaloka ka? Eh, ito nga yung nangyari sa akin. Wala na, ito na to. Wala talaga, wala ka na talaga sa pag-iisip mo. Hi, friend. Eh, well, wala naman kami magagawa. Nandyan na yan. Sana lang, mapanindigan mo at hindi ka habulin ng totoo mong anino. At sana, ngayong ibang mundo na yung pinapasok mo, eh, hindi ka masaktan. Naku, kumanda sa akin yung Nicole na yan. Kapag nalaman kong pinaglalaro ang kalang niya, kakalbuhin ko talaga siya at tatahiin ko lahat ng butas niya sa katawan. Bebang, Mia, hindi niya ako sasaktan. Nararamdaman ko, mahal na mahal niya ako. Ramdam na ramdam ko yun. Naku ha, sana nga. Oh, ah, uh, oras na ba? Oh, oh, baka maiwan ako ng uh, bus pa Maynila. Salamat sa pagtanggap niyo sa akin mga friends ha. Ah. Oh, power hugs muna. Power, power hugs! hugs! siya. Baka naligaw na yun. Lamig na ng pagkain, oh. Um, Nicole? Ah, ano po yun? Surprise! Um, ako ito. Si Onse. Onse? Ikaw ba talaga yan? Di ko naman sinabi na... Di ko talaga sinabi kasi uh, gusto ko makita mo agad ako ng personal kung ano yung pagbabagong ginawa ko sa iyo kung gaano kita kamahal, at um, kung paano ko binago ng pagmamahal mo sa akin. Kaya ito, mukhang lalaki na ako. Ganito ba talaga ako kamahal? Sobrang unexpected, but I'm happy. Sige, kumain ka na. Lumamig na yan. Kanina ko pa kasi unorder yan eh. Oo oh, eh, um, bakit natutulala ka sa akin? Hindi mo ba gusto? Hindi ako nagkamali. Ang kuwabo mo! Grabe! <laughs> Alam mo ba, yan din ang kauna ang sinabi mo sa akin nung ah, una tayong magkita. I'm happy, hindi kita na-disappoint. Ako? Disappointed? Hindi, no? Big deal kaya yung ginawa mong pagbabago para sa akin? Sige, bilisan mo na nga yung pagkain. Isasama kita sa apartment ko. Kailangan kitang mabendisyonan bilang lalaki. Ha? Um, bendisyon? Anong ibig mong sabihin? Basta, ubusin mo na yan. Malalaman mo mama yung ibig kong sabihin. <laughs> Ang gwapo talaga ng PF ko. Ayan. Pasok ka, Onse. Um... Uh, Nicole, ikaw lang ba ang tao dito ngayon? Actually, dalawa kami ni Ruby dito. Pero nasa out of town siya ngayon eh, kaya solong-solo natin to. O ano, ready ka na ba? <clears throat> ready saan? I mean, virgin ka pa ba? Ha? ako? Virgin? Virgin? marami na akong karanasan, pero sa, sa, mang, sa mga lalaki nga lang. Eh, sa babae? Ah, uh, pwede ba change topic na lang tayo? Hmm. Pwes ngayon, para magkaroon ka na ng karanasan, and since official na tayo bilang mag-boyfriend at girlfriend, gusto ko ako makauna sa'yo. Uh, uh, uh, teka lang, Teka lang, Nic- Nicole, Nicole. Tika, Ano tika- ba? Huwag ka na nga pumalag. Teka lang. Di- di- na kitang tunay na lalaki. Hindi ako ready. Tsaka, sandali lang. Kinakabahan ako. Gusto ko uminom ng tubig. Nasaan ang tubig nyo dito? Teka, na. naiihi ako. Eh, Gusto ko Idiretso muna na magbanyo. Eh, Nicole, Nicole. Nicole, wag ako. Nicole. akin na Dalon mo. Nicole, Sige na, wag. na Wag. kita. Nicole, naiihi ako. Nicole. Nicole, wag. Wag dyan. Ah! nakikilit. Nicole. Nakikilit ako dyan. Please. eh. Please, please. Wag, wag. Wag. I can't explain. I'm born again, and all because of you. Popoy at mean. oo, may nangyari sa amin ni Nicole nung araw na yon. Nakakahiyamang sabihin, yun din ang first experience ko sa babae. At nakakagulat kasi mas agresibo si Nicole kesa sa akin. Mas liberated ika nga. At sa loob ng ilang buwan, ipinaranas niya sa akin kung paano magka-girlfriend. Umabot din kami sa puntong meron na kaming usapan, nakakalimutan na namin ang aming mga nakaraan at magsisimula ng bago. Nangako na rin kami sa isa't isa na magpapakasal kami at magsasama na sa ilalim ng isang bubong. Hanggang sa dumating ang hindi ko inaasahang pangyayari isang linggo bago sumapit ang araw ng Pasko. Nagpaalam si Nicole sa akin. Kinailangan niya kasing pumunta ng Japan for 6 months para magtrabaho. Siyempre, nung una, sinubukan ko siyang pigilan. Pero ayaw papigil ni Nicole. Sabi niya, para naman daw sa kinabukasan namin ang gagawin niyang pag-alis. Para sa kasal namin. Kaya wala akong ibang nagawa kundi ang magtiwalan lang sa kanya. Pero lumipas ang Pasko at bagong taon, Popoy at Asmin, wala akong natanggap na tawag o text mula kay Nicole simula nang tumulak siya papunta sa Japan. Onse! Onse, hindi ko alam kung buntis ba ako or what, pero nahihilo ako. Hindi kaya dahil sa kakalakad mo dyan, ako nang gigigil na rin ako sa'yo, nahihilo na ako ha? Oo nga te, pustahan tayo, baka nalakad mo na kabaan ng S-Lex pag nagkataon. Tama, appear Mia! Appear! Eh, bakit ba di ka mapakali dyan, girl? <sighs> Bakit di niya ako tinatawagan? Ni, ni text o sulat? Bakit wala akong natatanggap mula sa kanya? Kaloka, Mare. Parang lalaking lalaki kung mag-alboruto tong friend natin. True! Wala naman nga kasi akong alam na number kung saan pwede ko siyang makontak dun sa Japan. Baka busy. Walang load. Busy? Walang load? Dalawang linggo na siya doon. Ah, eh baka tegi na, girl. Hoy, bruha! Tegi agad? Joke lang to naman. Dumaan ang Noche Buena. Dumaan ang Pasko. Nagputukan na nga ngayong bagong taon. Pero, hindi pa rin siya nagpaparamdam. Nag-aalala na ako baka kung anong nangyari sa kanya doon. Ay nako, sinasabi ko na nga ba? Sinasabi? Um, bakit niya? Eh hindi naman sa sinisiraan ko yung GF mo ha. Onse, marami akong kilala na ganyan. Yung bumabiyahe sa Japan, mga Japayuki. Tapos kinakalimutan ng jowa, pamilya dito sa Pinas. Ganern. Oo, te. Either gusto na magkaroon ng bagong buhay o baka nakakita ng bagong Prince Charming na singkit. Alam mo naman ng Japan, land of the rising sun. Baka nasilaw ang lola ni Colmo. Alam mo na. Mm. Alright, bebang, kumakahampas ka ha. Lumalabas pagiging lalaki mo o oh, eh. Eh alam mo na nga tuliro na nga itong tomboy nating friend sa kakaisip, dadagdagan mo pa. Tampalin ko kaya yung bibig mo dyan. Yung bunga nga mo din eh, napaka-negatron. Grabe, di naman sa ganun. Sinasabi ko lang naman yung isang posibilidad kung bakit missing in action tong jowa ni Onse. Okay lang yun. Eh, ano kaya maganda kong gawin? Eh, di mag wait song na lang muna tayo, Onse. Malay mo, nagka-problema lang yung very, very slight. Baka naghahanap ng matutuluyan o kaya stress sa trabaho o kaya nawala ang cellphone, ganun. Eh sana nga konting problema lang yan dahil pag nalaman natin na nagpakasanta at gumawa ng milagro itong si Nicole na to. Ilalaglag ko talaga siya sa bunganga ng bulkang mayon. Makikita niya Brutal ka, Marce, pero I like it. I know, right? Popoy at Asmin, umabot ang tatlong buwan wala pa rin kaming naging communication ni Nicole. Sobra ako nagalala hindi ko inaasahan na ganito ang mangyayari sa amin. Kaya naman, naisip ko, napuntahan na ang kaibigan niyang si Ruby sa Maynila para makibalita. Siya lang kasi ang nag-iisang alam ko na may koneksyon kay Nicole. Ciao po! Onse? Uy, Ruby. Um, kumusta ka na? Ah, uh, uh, okay naman. Napaluwas ka yata. Pasok ka. Salamat. Bakit biglaan yata ang pagluwas mo? <sighs> Ruby, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ba nangyari kay Nicole? Bakit di ko na siya, di ko na siya makausap? Bakit hindi siya kumukontak sa akin? Ah, uh, <sighs> wala akong alam, Onse. Uh, sa iba ka na lang magtanong. Ruby naman. Nakikita ko sa mga mata mo na hindi ka nagsasabi ng totoo. At wala naman akong ibang kilalang tao para mapagtunuan tungkol sa kanya. Kaya please, please help me. Eh, naku, Onsi. Eh, ayoko kasing makialam dyan eh. Baby, ikaw lang pag-asa ko. Wala na akong iba pang matatakbuhan. Sige na, please. Tulungan mo na ako. Maawa ka naman sa akin. Ruby, please, help me. Iunsi, ang totoo, meron ka pang hindi nalalaman. Simula pa nung naging kayo ni Nicole. Ah, simula pa nung naging kami ni Nicole? Ah, anong ibig mong sabihin? May asawa ba siya? May anak na ba siya? Pamilyado na ba siya? Kahit gaano kasakit? Gusto ko lang malaman kung ano yung totoo. Yung totoo lang sana, Ruby. Sa bagay, ikarapatan mo rin namang malaman to. Huwag ka sanang mabibigla, ha? Si Nicole, yung girlfriend mo, eh, isang lesbiana. Ha? Ano? Yeah, ano? Yeah, yeah. Tamang narinig mo. Tomboy si Nicole, onse. Ang dahilan kung bakit hindi kanya kinukontak, nagkabalikan na sila ng girlfriend niyang Pinay dun sa Japan. Tomboy si Nicole. Napapatawa ka ba? Ruby, joke ba yan? Huwag mo naman akong ginaganito, oh. Ay, <laughs> Onse, I'm sorry, pero yun ang totoo. Hindi ako naniniwala. Eh, well, wala akong magagawa. Sinabi ko na sa iyong dapat kong sabihin. Eh, choice mo na lang kung maniniwala ka o hindi. Bakit ganun? Sana sinabi na lang niya sa akin para, para hindi ako nagbukong tanga. Buong buhay ko, binago ko para lang sa kanya, Ruby. Ginawa ko ang lahat. Ipinaglaban ko siya. Sa pamilya ko. Sa kaibigan ko. Sa lahat ng tao, pero bakit ganito yung ginawa niya sa akin, Ruby? Onse, kumalma ka lang. Sorry. <laughs> ano mali ko? Ano mali ginawa ko kay Ruby? Onse. Ruby. May mali ba sa akin, ha? May mali ba sa akin? O may mali ba talaga akong ginawa? <laughs> Bakit? <laughs> Mahal ba ang nagmalao ng isang babae? <laughs> Wala akong ginawa masama, minahal ko lang siya. Mali ba yung minahal ko siya? Mali ba na minahal ko si Nicole? Yun na ang huling beses na nagkita kami ng kaibigan ni Nicole na si Ruby. Aaminin ko, galit na galit ako kay Nicole na mga panahon na yon. Dahil hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Hindi ko alam kung ano ang mukhang iaharap ko sa aking pamilya at sa sa aking mga kaibigan. Hindi pa mulat ang aking isipan noon na kaya din palang o nakaya pa rin palang manloko na mga babae. Pero wala na akong nagawa. Nangyari na ang nangyari. Masakit lang dahil umasa ako sa happy ending naming dalawa ni Nicole. For the second time, binago niya ang buhay ko. Yun nga lang, in a negative way. Hindi na ako bumalik pa sa pagpapahaba ng buhok, Popoy at Asmin. Itinuloy ko na lang ang pagiging poging ko. As in, poging bading. At gaya ng lahat ng bagay, lumipas rin ang naranasan kong heartbreak. Makalipas ang tatlong taon, natuto na akong gumamit ng Facebook. At akalain mo, nagkita kami sa FB ni Ruby at nagkakwentuhan at nagkumustahan. Nalaman ko na nag-asawa na pala si Nicole ng hapon at may isa na silang anak habang karelasyon pa rin niya ang palihim na girlfriend niya. Pilit hiningi ni Ruby ang uh, contact details ko. Dahil gusto daw ako makausap ni Nicole pero tumanggi na ako. Tama na sa akin na hanggang dun na lamang ang lahat. Tama na sa akin na naging bahagi siya ng aking nakaraan. Nag-focus na lamang muna ako sa pagtatrabaho at nagbunga naman ang aking pagsusumikap. Ngayon nga, ay anim na taon na akong radio personality sa AM at sa FM station ng ABS-CBN. Isa lang ang natutunan ko sa kapirasong bahagi ng buhay pag-ibig ko na ibinahagi sa inyo, Popoy at Asmin, at mga kamorkada, na walang imposible sa pag-ibig. Kaya niyang gawing puti ang itim. Kaya niyang mahawakan ang hangin. Kaya ka rin niyang baguhin katulad ng ginawa niya sa akin. Lumipas ang panahon, nagkaroon naman ako ng ibang karelasyon. Although ngayon nga, ay mas masaya na ako sa piling ng isang tao. Sa taong nagpapakilig at nagpapangiti sa akin tuwing gigising ako sa umaga. Sa taong sobra pa ang pagmamahal na ibinabalik niya sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Batman. Gusto ko sana siyang isama sa storang ito kaya lang naisip ko Iba kasi ang love story namin ni Batman. Kulang ang ilang minuto para maibahagi ito. Malay nyo, magkaroon ulit ng pagkakataon na makapagbahagi ako ng kwento ko. Ang masasabi ko lang, Popoy at Asmin, Batman made me believe in love again. Kaya naman for now, hanggang dito na lamang ang kwento ko sa inyo, Popoy at Asmin. Maraming salamat sa Dear MOR sa pagbibigay daan sa aking munting buhay pag-ibig. More, more, more power sa MOR 101.9 at God bless sa inyong dalawa. Nagmamahal, TJ Onse. Dear MOR Nasa ulap ba 124. Yan po ang ating tamang oras mga kapamilya. Hatid sa atin ngayon ng uh, Nescafe 3-in-1 kasama rin ang Chow King. Ayan, tama po ha. Magkape-kape muna kayo nang magising kayo sa tama. katotohanan na, hindi nga nagkatuluyan si Onse. Hindi nating i-push. uh, talaga pwede. Uh, baka sabihin kasi nila, uh, baka iniisip ng iba, ay si Onse ang uh, puging na pinakikinggan namin sa radyo. Eh baka ang buhay niya mala sinto si OG Diaz. Ah, di ba? Naamin aminado naman merong uh, pamilya pero ito inaamin po ni Onse na na, na ano siya na nalason. Nalason. <laughs> Natanso po siya. Natanso si Onse. Mm, isang gerilya. Mm-hmm. Charing, mm, girl. Mm-hmm. Ang lakas din ng trip nung ano, no? Nung, nung babae, uh, no? Ni, uh, ah, Nicole. Oo nga, te. Nakakalokan man si ate. Baka Pe- ano lang, bagot sa buhay. Oh, pero uh, isa lang yung ano, isa lang yung uh, napatunayan natin doon na mm. talagang uh, nakakabaliw rin pala ang itsura ni uh, DJ <laughs> Onse. <laughs> Nakakabuang. <laughs> Oo, nakakabali. Onse! Ikaw Onse, talaga. nakakaloka sayang talaga. Charing! Hmm. Pa. Pero hindi. Uh, seriously speaking, yung story ni Onse, no? sabi nga, love really can change you. Naniniwala talaga ako dyan. Oh. Sayang nga lumabas na si Bradley. Sabihin ko sana na, Bradley, may pag-asa. <laughs> Sabi, nagiging itim daw, nagiging puti, puti ang, daw, itim. ang itim. Itim ang puti, so may pag-asa pa siyang pumuti. <laughs> dahil sa pag-ibig. Ah. Oh. Fresh. Ayan, lalo na kung gagastusan ka. Etchos. Lalo Ayan. na kung ah. lalaklakin mo ang gluta. Charing. <laughs> o, ito muna ha. Uh, pinasasalamatan natin, syempre, yung mga gumanap. Baka uh, sabihin nyo kasi sino ba yung mga gumanap na yun? Parang pamilyarang uh, boses. Ayan, uh, uh, maraming salamat sa mga artista sa drama ni uh, Onse. Mga na-invite natin si uh, mm-hmm. Mertel uh, Sarosa, uh, sa Nicole, Uh, gusto ko ditong boses si ano si uh, Negi. Si Negi. si Negi <laughs> ng Gandang Gabi Vice. Napaboritong paborito rin ni uh, Martin D yung uh, boses. Ayan, si Negi 'yon. Si Ayan ang Gandang Gabi Vice uh, at uh, si Yuki ng uh, The Voice of the Philippines. Correct. Actually, Thank you ang nag-invite niyan si Onse talaga mm. personal. Mm. Binraso na eh. Oh. Kasi kung tayo baka singilin tayo eh. <laughs> Kaya si Onse oh. friendship friendship na lang ang labanan. Ay nako lalo na si Negi. Oo. Eh? <laughs> Sana rin ako, no, sino kaya pwede kong i-invite pag mm. yung buhay ko naman ang na-feature. Yeah. Meron lang ako isang request. Kapag uh, buhay na ni uh, Martin D, ang, sino? Ah, bigyan si... ng papel si Negi. <laughs> Siya ng... si Martin D. Charing. Martin D. Chamart! Narinig mo yan. Si <laughs> Negi ang imbitahin natin na gumanap bilang ikaw, bilang Tama. si Mr. DJ. Mr. DJ Negiboom. Mm. O, ito na muna. Basahin muna natin yung ilan sa mga reaksyon ng uh, mga kapamilya natin. Grabe ka, Nicole. Sinaktan mo si DJ Onse. Ang kapal mo. Anong klasing tao ka? Yan ang sabi niya Sean ng uh, Tondo. Yan, yeah, di ba sinabi ko nga, taong bagot sa buhay. Mm. Ganon. Bored. Wala naman kay Maricel Esguera. Hala, grabe naman si Nicole. Nagbago si DJ Once. Nagpakalalaki para lang sa kanya tapos ganun ang gagawin niya. Nako, iiwan lang si DJ Once ng ganun-ganun na lang. Asan ang hustisya? <laughs> Ay, hustisya talaga. Sana i-demanda mo, no, Once, no? <laughs> <laughs> You're so unfair, Nicole. Pinasa at niloko mo lang ang aming idol. Isa kang mapagkunwari, manggagamit. Bakit mm. di mo ilabas ang tunay na pagkatao mo nang uh, ah, harap-harapan sa kanya bago mo siya iniwan? Wala kang delikadesa. Asa ng konsensya mo? Sana sa ginawa mo kay DJ Onse, eh, mangyari din sa'yo yan. Sabi, Alain. sana hindi mangyari sa'yo. Pero hindi, gusto kong mangyari sa kanya. <laughs> Charing. Ayan, uh, sabi niya, Eva Ilognon, uh, nga nga, onse, tomboy pala. Ayan. Hindi nagkatomboyan nga kasi sila eh. Correct. Ganun diba? talaga kakomplikado ang buhay. problema na nga yung mga kaibigan nila o, ni onse na ano ba nangyayari sa kaibigan natin? Naging tomboy na. Correct, sinapian daw. <laughs> Dapat sabi ko sa inyo, pinatawas nyo muna eh. Baka may sumapi ng inkanto dyan sa kaibigan nyo mm, eh. O kung di man sumapi 11, baka noong mga panahon na yon sabi mo kasi 2001 nangyari to. Mm. Baka kailangan mo pa lang talaga ng tawas noon. Kore. Mm, po pa <laughs> na-discover ang deodorant. Naloka ako kay Negi, nakita ng ano, mm. lalaki na si Onse, parang bagong tuloy daw. Ano to? <laughs> Ayan, nakakasad naman, kawawa naman si uh, Onse. Andun na eh, naging lalaki na eh. Mm. Mula naman kay uh, Daryl Repala. Kung sa akin mangyari yan, magbabago din ako. Ang hirap kasi maghanap ng lalaking si seryoso sa mga tulad naming bading. Pero mas mahirap maghanap ng babaeng kayang tanggapin ang buong pagkatao ng tulad namin. Kaya kung sa akin man mangyari yan, magbabago talaga ako. Yun. O ito, sabi ni uh, Donalyn uh, Ramos, uh, nakakainis si Nicole. Sa kanya pa napunta si Onse. Ang gwapo pa naman niya. Oy, umaasa pa si Donalyn, no? Oh. May yeah. Batman na nga si Onse. Pero balay mo, may push mo din. <laughs> diba? Gandang tanghali, gwapopoy at gandang hasmin. Sana kami na lang ni Nicole. Ay, kami na lang si Nicole. Mm. <laughs> Kaya pala natuluyan si DJ DJ Onsi. Akala ko DJ Onsi, nagmahal pala siya ng babae. Okay lang po yun kasi masaya naman po kayo kay Batman. Mm. Belated happy birthday po, Puging, Puging Bading. Ayan. Ay, speaking of which, belated happy birthday sa'yo. DJ Once, I wasn't able to greet you yesterday, pero more, more, more blessings to come sa'yo, mama. Yan, oo. At uh, ito, sabi niya, Dave Kamingawan, gwapo pa at gandang asmin. Siguro, kung hindi si Once ang niloko ni Nicole, baka hindi na siya naging bakla ngayon. Mm-hmm. Mm. Baka babae na siyang tuluyan. Tiyari, <laughs> nagpa-transplant na, nagpabugang, lahat-lahat. <laughs> Kaloka. Pero, Anyway, Yan ma- ang isa pa lang, ah, kaya naman pala si Onse, ah, bit-bit na bit-bit ang akalain mo. Correct. Mm. Kasi akalain mo nga naman in love sa ano, yun. guerrilla. Yan, Naging tomboy pala ang poging Correct. Pero alam mo, it only goes to show Popoy nga, di ba nga na, whether you're mm. gay, tomboy, or uh, lesbian. Wala yan sa kasarian. Correct. When really, ah, kapag talagang tinamaan ka Aha. ng pag-ibig, you will do unbelievable things, sabi nga nila. Oo naman. Diba? Yung inaakala mo, hindi ko, hindi ko kayang mag-transform, mm-hmm. hindi ko kayang humalik, pumatol sa babae, eh, magagawa mo yan. Oo naman. Kapag ikaw talaga itinamaan ng pagmamahal. Yan. Talagang uh, kaya tayong baguhin ng pag-ibig. Tama. Tamang-tama yung uh, realization na yon na sinabi ni Onse. Nga lang yung pagbabago, eh Depende, merong mababago tayo para sa ikabubuti natin. Meron din naman para sa iba na mababago sila sa ikasasama kasi nagpupunta sa kung ano-ano mga bisyo, kung mm-hmm. ano-ano mga pinaggagawa sa buhay nila. O, diba? uh, pero yun sana, yung uh, i-control ninyo. Yun, uh, para sa mga nakaranas ng ganito na bago ka ng pag-ibig, uh, you were so in love noon. Ayan, tapos uh, bigla kang uh, heartbroken ang uh, drama mo ngayon. Huwag mong uh, sisihin naman ang lahat. Mm-hmm. mo naman sisihin ang lahat na meron mag attempt na lumapit sa'yo o nagpapa-cute, uh, babae man o lalaki, uh, bigyan mo ng pagkakataon dahil ikaw rin naman ang magde-define ng uh, pagbabago na nangyayari sa ating mga tao at sana nga yung pagbabago na yun maging maganda uh, hindi man para sa ibang tao, maging maganda dapat para sa iyo. At uh, ah, doon nga sa buhay ni DJ Onse, nakita nga natin, 'di ba, na nasaktan man siya kay Nicole, at least uh, nabago siya mm. nung uh, nung pangyayaring 'yon. At least ngayon, eh, ayun, uh, mas nanlalaki siya. <laughs> mas naman din. Charing. Charing lang. Pero at least, dun sa panlalaki niya mm. yun, at paglalanding niya yun, nakakita, na, na nakita siya. niya na ang kanyang si Mr. Right sa na, katauhan ni Batman. Nagwapo rin. Ay, in fair. Hmm. Nakita ko na yan. Gwapo, Gwapo he's so nice. Ayan, bagay silang dalawa talaga ni DJ Onset. Kaya ako DJ Onset sa lahat ng mga kabaklaan, pasintabi po ah mm. sa istorya ni DJ Onset kung kayo'y medyo nabulunan. uh, <laughs> sabi Hindi nga, nakakain. Yung, oh, kung yung ibang bakla naman naka, napakain ng lakatan bigla. Hindi lang isa kundi isang piring agad-agad. Piling, piling. Ah, piling. Okay, isang uh, piling agad-agad. <laughs> Mahirap yung nakapiling uh, na ah. lakatan eh. Ah, hindi makita. <laughs> Oo. Kaya ko kayo ay napakain ng isang piling ng lakatan o hmm. di naman kayo yun nga, nasuka, ganyan <laughs> eh. Abala na kayo sa buhay. Ayan. At Basta yung iba ngayon, natuwa. at baka nag-aagaw buhay din yung iba ngayon. Mm. Dahil hindi matake <laughs> ang, ano, ang lasunan na nangyari. Nasa ICU na nung narinig nagkwento ni DJ Onsi. Pero it really happens, mga kapamilya. Oo, naman. That's how love works. That's how uh, powerful love can be. Kaya naman And pala. No one can question that. Yan diba? ang isang malaking akalain mo sa buhay ni DJ Onse ang poging pag ah, poging <laughs> pag poging bading. Naging pagi agad. <laughs> poging bading na napapakinggan nyo at mapapakinggan tuwing Sabado ng uh-huh. hapon dito sa MOR 101.9 My Only Radio for Life tuwing alas 2 ng hapon hanggang alas 5. Mm-hmm. Akalain mo. At syempre nga, sa mga kapamilya natin gusto pang mag-share ng kanilang ah, kwento ng buhay. Ayan, mag-email po kayo sa dearmor1019 at yahoo.com. Kung hindi marunong mag-email, walang problema. Ito po ang address namin. Pwede kayong pumunta ng personal at dali niyan dito sa aming istasyon o kaya naman ipadala via snail mail. Ang address, ABS-CBN Corporation, Sergeant Esguerra Avenue, Diliman, Quezon City, care of Dear MOR. At syempre nga mga kapamilya, ayan, binabati ko muna may pahabol. Uh, hi and happy listening morning sa mga nakikinig sa atin ngayon kay Iris, kay Joey, Andrew, Leda, Ria, JM, Jean, JR, at uh, ang reyna ng Megason Clinic sa Makati, Antipolo, and Mandaluyong. Marky, Hello oh, po. Si Marky. Correct. Mm. That's coming from Marky. And of course, mga kapamilya, iniimbitahan ko po muli kayo um, uh, mag-subscribe po kayo or bumili kayo ng ABS-CBN mobile SIM card. Bakit? Kasi naman mga kapamilya, ang paborito nyong drama sa radyo. Mapapanood nyo na. Correct, malaking check. Hindi po kayo nagkakamali sa pandinig ninyo. Mapapanood nyo na po ang Dear MOR live na live na bibigyang buhay ng ating mga kapamilya stars. Starting November 16, mapapanood nyo ang aming unang episode, ang pinagbidahan ni Josh at ni Loisa ng PBB. Ayan. At kakatapos ka lang namin mag-shoot last Monday. Nako, Popoy, ang, antabayanan mo yung mga guest mm. nating susunod. Talaga naman. Kabog na kabog. Ayan. Yun. Basta mag-ABS-CBN e Mobile na kayo at panoorin ang Dear MOR uh, through I1 TV. Ganun. Yun. O ito, happy uh, birthday muna kay Hilton Valsena at happy listening naman kina Joel Reyes at sa mga taga Livina Place at uh, Rhapsody uh, Residence. Happy happy listening po sa inyo, sabi ni uh, Ate Sel. Ayan, thank you! Kami po ang inyong mga nakasama, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Dito po yan sa programang Dear MOR na inihatid sa atin ngayon ng V-Fresh. Dear MOR O R.